ko'yingichi va oyg'uchi Allohning ismi bilan boshlayman birinchi qudratlik va ulug' tangrining madhiyasi aytiladi yaratgan tarbiya qilgan va kechirgan egam xudoning nomi bilan so'zimni boshladim qudratlik birla Allohqa tumanning sano va ko'p madhiya bo'lsin u yo'qolmaydi u bo'z yer yeshil osmon quyosh va oy tunni xalqni zamon va kunlarni yaratdi bu hamma borliqni xolidi va yaratdi birla paydo bo'ldi dedi xolig'inining hammasi paydo bo'ldi yaratilgan barliq narsalar uningga muhtoj muhtojsiz birla xudo uning sherigi hamrasi yo'qdir ay arhlik qudratlik mangu muhtojsiz xudo Bu ot seningdin boshqaga loyiq emas. Ulug'luq va buyuklik sangili xos. Seningdin boshqa sanga tang tush yo'q. Ey bir Xudo. Sanga boshqa biri hargiz o'rtoq bo'la sen Sən həmmədən avvalsən, əzəl həm axırsən. sening birligingni hisoblashqa bo'lmaydi. sening qudrating hammaga yetadi. Shubhisizki, sen birla. Ey mangulik zot. san hisobga qaytilmaysan, inkormi qilinmaysan. ey hammini bilguchi mavjudotning haqiqati ko'zimdan yiroqsan ammo ko'ngilga yaqinsan sening borliqing kun oyidek ro'shan ayondir lekin buning taxtini tushunishga aql farosat yetmaydi sening birliging mavjud narsalarga bog'liq emas chunki hamma narsani san yaratding ular seningdir borliq mavjudotni san yaratding har qandoq narsa yo'qoladi ammo sanli tirik qolasan yaratquchining borliqiga yaratilganlar guvoh yaralg'in ikki dunyo birliginga aniq shohid uningga o'xshaydig'ini yoki selishtirmisi yo'q nemishqa shundoq ekanligiga xalqning aqli yetmaydi u mangmaydi yo ya yotmaydi uxlamaydi o'yg'oq uni o'xshitishqa yo selishtirishga yo suratlashga bo'lmaydi kaynidimi oldidimi emas o'ngdimi so'ldimi emas ostidimi ustidimi yo o'tirdimi o'rni yo'q o'rinni u yaratdi biroq uning o'rni yo'q uningsiz o'rin yo'q buningga ishan ey sirlog'i yaqin ko'ngilladin yuksak xudo borliq surat shakllar sana guvohdir san tumanning san sanoqsiz tiriklarni yaratding tuzlang tog' dengiz do'ng o'ymon yerlarni yaratding yeshil osmonni tuman yulduz bilan beziding qorong'u tunni nurliq kunduz bilan yo'ritding qanchilig'on uchidig'an yuridig'an tinidig'an jalliqlar seningdin o'ziq elib yashaydi yuqorida arishtin tovandi yarga qadar, barcha narsa birdek sanga muhtoj, ey igam. Ey bir xudoga ishonguchi uni tiling bilan madhiyla diling shaksiz ishongin ekan aqlingni yavash tut uning taxtiga yetaman dema ko'nglingni ko'zat uning borligiga ishanda xotirjamlikka erish uning qayerda qandoqligi haqida izdanma o'zingni tut ish yerda va hech qandoq emas deb bil bu to'g'rida ko'p so'zlama ey muhtojsiz egam sen bu muhtoj qulunga shafqat qilib borliq gunohlarini kechirgin sangila sig'indim umidim senda muhtoj bo'lgan yerimda mening qo'limni tut meni so'yimlik payg'ambar bilan billa turg'iz adolat kuni ya'ni qiyomatda uni manga yetakchi qil ham uning to'rt hamrohiga davomliq uzildirmay tuman ming salom yetkiz ulug' kunda manga ularning yuzini ko'rsat yaxshi so'zini маңа yo'l ko'rsatguchi qil sanga loyiqida madhiya o'qiyolmayman meni apo qil so'zim kesildi